Allons de petite flot, proche la rive, proche la nous. Larogeita ama urte baino gehiago ditu eta ez da inoiz mugitu. Gaskoi Akademia Baionako mulean karrikan kokatua da eta bere egoitza behitua izan da. Jakin berda Euskal Elkargoko amalauehi Gaskoinak kontsideratzen direla eta gaur egun izkuntzaren ikusgarritasun eza salatzen du Gimondorz, Angeluko Autetxi eta Akademiako presidentak. Un autre langue est très visible en Bayonne, mais aussi dans Anglet et dans le et que cette langue basque quelque part fait de l'ombre, entre guillemets, à la langue gasconne. Pour le gascon, nous attendions cette prise de compétence est aussi très importante parce qu'elle veut dire quelque part une apparition dans le budget de la communauté d'agglo et qui dit budget dit possibilité d'avoir des actions, de soutenir les associations, permettre à la langue de reprendre une place, je dirais, dans le quotidien. Ce lieu est essentiellement un lieu de réunion, un lieu de travail, une bibliothèque, euh, un lieu aussi euh, d'échange, c'est-à-dire qu'il y a des cercles de parole qui s'y déroulent euh, en gascon, il y a des cours pour adultes qui se déroulent ici, des cours de gascon pour adultes. Je dirais c'est un lieu référence.